bakotsak be sekretia badu. Be kuxelia. Ofan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko non zuen? Zinema zitzegiten ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da,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 Gaur, Elkar argitaletxeak argitaratu berri duen Jon de Miguelen aizeari begira elaberriaz. Mintzatu nahiko genuke, orain dela gutxi, argitaratu berri baitu Jon de Miguelek bere bigarren elaberria. 2008an, kaleratu zuen oeotzak izeneko bere lehen novela, eta orain bigarrenarekin itzuli zaigu, aldi unetan, Bi anaien kontakizuna hotel batean gertatzen delarik ba, ekintzaren eta kontemplazioaren arteko e, dilemaz eh, mintzo den ela berria ere bada honakoa. Baidazlarekin mintzatuko gara gaur Jon Ariza de Miguelen ibilbidea zertxo bai gehiago jakin nahiko genukelako baita novela honen inguruko sedasun zonbaitzuen biltzeko ere. Kultur alea. Jon de Miguel, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zure bigarren elaberria argitaratu berri duzu, oso epe gutxean gainera, ez? zidatzitako eh, novela duzu hause. Ikusi dut ingenieritza ikasketak egin dituzula, e, konta eguzu pixkat literatura munduan edo eh, luma noiz hartu zen, noiz agertu zaizun zaretasuna idazteko arena. Mm. Idazteko zaltasuna, ba, bezaskore moduan BBB eta UBI garaian jorratu nuen, eta gero universitatean hasi bezain laster alde batera utzi asko gertzen zaigu moduen eta orain hiru urte kanpoan nengoela hiru urte ba berrio ekin nion niretzako idazteari eta nik uste edo espero nuen baino ondoriota oberekin hau da bai bigarrengo liburu jazten duena eta lehenengo eta bigarren arteko epea urte bakarrekoa izan da, baina idatzi idatzi etean idatzitakoa da. Oso zabala ere ez da, eta idatzen nuen garaian lanik ez neukan beraz denbora asko neukan, mhm. olakoak, olako denbora pasak jorratzeko. Esan duzu ere, bi novelen artean ikusi duzula bi idazteko modu edo bi eh, novela eraikitzeko manera ezberdin? Bai, hau idatzi ala ikusi nuen, lehenengoa idaz, idazten ari nintzela ja ohartu nintzen, idazteko moduan ire epe, denbora epe baterako bateko urteterdiko epe batean anekdotak, gertakizunak, gogoetak eta nik nituen esenak kajatxo batean jaso, perlak edo abaloriak bain diren, eta gero perla horiekin iduneko bat osatzea e, etorri dengo gogora, eta ari bat asmatu nuen perla guztiurik e, eh, elkartzeko. Pentsatu nuen idunek hori bukatzerakoan, agian bazegola idunekoak beste modu, egiteko beste modu bat, hots ari bat izatea, eta gero ari hori zegokiten perlak edo abalorioak jasotzea. Eta bigarrengo hau aurreko moduan idatzita dago. Ari bat etorri zaidan gora, eta gero denbora epe batez, urte erdiz, edo zila betezka zuntan, perlak eta balorioak jasotzen ibilinaz, kalean, ondartzan edo lagunen etxetan, eta hoiekin egin dut beste bigarrengo idunekoa. bian nahi dira novela hontan eh, protagonista eta nolabait e, ekitearen eta ez ekitearen dilema hortan eh, hotel batean kokatu duzu elaberria. Ba, jana bidera tokiz berdintan direnak eta asteburu pasa, irugarren hiri batera joatea, erbakitzen dute, ba, irugarren toki hori elkarreken ezagutzeko, eta bien izaerak naiz da anaiak izan, nahiko ezberdinak dira, kontrajarriak bera izan daiteke eta aste burri nola igarrotzen duten da ardatzen nagusia liburaren, esan daiteke. Bat ekintzaren edo ekintzen aldekoa eta besteak joera handiago dauka ekin baino ekintzei buruz gogoetak eitera. Zoriontasunaren eh, inguruan e, ere egin duzu, nela berrientak? Bai, azken batean, uno, gu danon bizitzak daude bidiratuta gure zoriontasunaren inguruko ideiaren e, bilaketaz edo persekuzioz eta kasu hontan batek nahiago du bere saiontasuna bere barruan jorratu kanpoko munduari begira eta bigarrengoak esan bezala modu kontra jarrian nahiago du ekin eta mundu hori horri aurre egin eta horrekin elkar trukaketak izan bere zailontasuna topatzeko Lehen pertsonan kontatu duzu? Bai, azken batian, aparteko arrazurik ez dago horretarako, baina hobeto zetorkion pertsona honi azken batean goetei buruz hitz egiteko pertsona bat kanpotik ikusturakoan ez dut uste horren sinies horren siniesgarria denik irogarren pertsonan idaztea bere barruko prozesuak bali badira nagusena erlatuan kontatutakoan Kontatzeko modua ez estilotan eh, ba, osatu duzu elaberri hau, e, elkarrezketa ugari ikusiko dugu, e, ekintza ugari aurkituko ditugu nobelan edo <clears throat> gehien bate hausnarketak e, pausatzen dituen e, liburu horietako bada. Nagusia elaberrian bai bada hausnarketen jorrera, baina hausnarketan guztiek sor puntua daukate gertakizunetan edo ekintzetan. Hori bai egia dela. Erritmoa lasaia dela esango genuke, naiz eta protagonistari entzunda ez genuke esango bera lasai da honek. Eta elkarretzitak bai badaude jakina, azken batean bera anaiarekin dagoelako. Eta inbat jenderekin deku ba, bat hotela dena parte kartu behar duelako. Mhm. Ez da bera bakarrik da honek bere, bere munduan zartuta, bezik eta bera behartuta dago beste hainbat jenderekin elkar trukaketak izateko, batzutan gogoz, beste batzutan nahi barik. Kurioso da, protagonistak ere ez duela izenik, ez dakigu nola duen izena. Ez izenen bidez ez hau zuiten dugu. Ba, hau lehenengo liburan bezala izenik ez nuen izena topatzeko beharrik ez nuen ikusi. Eta goitu izenekin jokatzen dut, berri hori. Ez aparteko arrazoirik dagoelako, baizik eta beharrik ez nolak ikusten protagonistei izen jakin emateko. Azken irakurleak izenak izen izen ezberdinei dagoeneko alde aurretik bere bizitzan izen bereko jendea ezaututa izaera jakin bat aurre egote, aurre ezartzeko joera izan dezalako, ezakelako. Eta irakurlearen aurre iritziak alik eta gehienen aderatzeko edo ekiditzeko, bai tokiaren izena zehazterik ez dago, ez da protagonisten ba, bat zenak ere. E, bukatzeko, e, horre, anai protagonistak eh, beraz eh, ikusten du emakume bat e, leio batetik hortik ezagutzeko nahi hori e, agertuko zaio, ez dugu jakingo bukara artean ezagutuko duen edo ez, baina e, hortan ez da e, suspense handirik ere, ez bidean duzu pixkat garrantzi gehien eman. Bai, suspensea ez da eta izateko asmoare zen, liburaren ba, erroa, ez da, ibilbidea, eta suspentzea, suspentzea eguneko bizitzan izan dezakegun suspense berdin ez daiteke. E, ger, ikustean, ikusten dugunan oinarrituta, garatzen ditugun ideiak edo, edo ahaleko gertakizunetan, gertakizunen egiazkotasuna edo, edo ez, hortan inorritutako suspenso baino ez da. Liburuna ikusteko dena, ikusteko da. Baionariza de Miguelen adirazpen hauekin gelditzen gara eta interesa baldin baduzuen gogoan hartu, eh? Aizeari begira izeneko bere bigarren elaberria dagoeneko kalean dela elkar argitaletxari esker. Aurten, Euskal Herriko kabalkada toberak bakaja, bidahaikoa da. Iraganen da, irailaren ogoita lauean eta urriaren lehenean igandea ratxaldez, hiruak eta ditan txanko. Txartelak, haintzinetik salgai dira, amabi eurotan, amabi urtetik goiti. Bidahain berean, Azparnen suriatean, Bayunan elkajen, Saran plekatrinketean, Kanbon Xingola Xaltegian, Donibane Garazin Kafekipian, Baigurin Bereziartuan. Kabalkadaren ondotik animazioa segurtatua, bai eta ere taloak EHZ-etaren alde. Beraz, zatozte denak bidarraiko kabalkadara, irailaren ogoita lauean eta urriaren lehenean. Kultur alea. E, abesti hau da, e, ba, nik usteet nogen, gaur egungo nogen, e, itzulineri izan ziteken, ba, garai hartako nogen, e, nik usteet gure lehenengo abestitako bat dela, gure lehenengo ja jotzen genuen, lehenengo kontzertuan jotzen genuna, eta nora da, piskat, etapa, etapa izten duna, e, sortu genuen azkenekoa, diskoan sortu horretik, eta, eta imaginatzen dena horitzen dela diferentziare bai, e, nola mm, haundiago entre comillas, sonatzen duen. E, eh, eta bestiak hitz egiten du pixkat gure beldurrei buruz, gure, gure, gure bidea hartu eta ditugun duda oiei buruz, beti atzera behi dagoa zela, baina aurrera jun nahian, eta nondi gatu zen da nora, nora jungo gehan edo non bukatuko egun. Eta, eta bueno, guzti horren aurrean, ba, pixkat e, oso aldarte positiboa e, ba, ez animo, animos, dudabiek animosoki erantzuteko ba, bultzada hori da bestia. Badonostiako nogen taldeko Alex Irazustaren adirazpenak entzun dituzue, eh? nogen taldeak berriki plazaratu duen liz izeneko diskako kantu baten aurkezten. Eta hause jarri dugu, soilik oartarazteko, e, eh, aste hontako kantuzkantu emankizunean nogen taldea interesatuko garela, eta bada Alexira Zusta eta Markel Idigorasekin mintzatzeko aukera ederra izango duk. Aintzin guztu gisa, nogen taldearen kantu honekin geratuko gara, jakinik, osteguneko kulturalean ere argibide gehiago bilduko ditugula. zutik itzuliko ere datos Bogen eh, taldearen nora izeneko kantua entzun dugu eta gogon hartu. E, eh? ostegunean, kulturalean eta ostiralean kantuzkantu emankizunean kizunean zabalago, ba, nogen eh, taldearen ezagutza egiteko tartea hartuko dugula. Eta gure gaurko kulturatala bururatu zin, azken itzordu batera ipatu nahiko genueke, naiz eta biharko kulturatalean zabalago mintzatuko garen gaiuntaz, eh, gaur aurreratu nahiko genizueke, urriaren batean, bastidan, larrazkenian izeneko eguna, ba, iraganen dela arte esperimentazio partekatuen eguna, hain zuzen ere itzordu frango, espero ditugunak urriaren baterako, eta maite lagun arte eta klarentza elkarteko kideak errandiguna, lanaz? Nahi ditugu urtean zehar bi itzordu uh, eh, proposatu. Uh, beraz bat uh, lajazkenean, uh, eldu den urriaren lehenean, lajazkenean deitzen da. Uh, iru izkuntzetan uh, deitu dugu, zenta um, bastidan iru izkuntza mintzo dira. Uh, Euskara, uh, frantsesa eta gaskoina, beraz lajazkenean, loton, labor. Um, beraz, egun hori zanen da arte esperimentazio partekatuen eguna badira hainbatitz ordu uh, e, egun osoan, e, eta guk zinez nahi duguna da ez dugu nahi uh, ikusli publiko bat. Nahi dugu jendeak parte ahdezan uh, ikusgarrian. Egun, egun osoa izan enda hartzen dugu ikusgarri handi bat bezala, eta pertsona bakotsak behar du zinez senditu zer den kreazioaren emozioa. Beraz, eh, eta bereziki, uh, be, hasten dugu eguna animaleko desafio batekin. Uh, dinen da, uh, uste dut dira horriak aldekoak, uh, la tuf txahanga dinen da, eta ez da oiko txahanga bat. Uh, eldu dira behogoa mar kobrazko uh, musika tresnekin. Eta horiek uh, bi hor duz uh, eramanen dute uh, tailek bat, tailek egepika bat. Eta bi hor ikasiko da nola uh, tresna horiek uh, ebe, zer, zer duten, nola ufatu bahnean, keinu uh, batzu eh, ikasiko dituzte eta mm, bi ordu eta hilejo ondotik, eh, aterako dira karriketara eta desfilatuko dute, karrikaz karrika. Eta bo, ez eh, ez dute melodiarik ikasiko, izanen da zinez eh, soinu uh, azkar bat, soinu basa bat, eta ikusiko zemanen duen, hor diren jendeak nola hartuko duten, baina inustez da diostatzeko uh, parada ez zinobea ezen da mm, usua itzen da, menainuke nuke musika mez meztakit ez, ez dut talenturik, ebe hor denerridekia da, uh, zinez eta eta zuzendua da uh, eh, eh, musika jotzen ez dakiten Ba maite garra entzun duzu lagun arte eta klarentza elkarteko kidea, eta proposamena honez gain, bestelako gonbidapenak ere izango dira bastidan egunean zehar urriaren batean, eta erran bezala, eh, bihar eh, ba, gai buruz e, zabalago mintzatuko gara, maite garraren adirazpenak gurera ekarriko baititu. Baus ba, izan da garkoak eman duen guzien zule, nire aldetik besterik ez, bihar esaten dizuet izan ongi, aio beti egoten nintzen Haren bizitan zain, haren bizitan zain Gracias. hotxak desekretia badu. Bekusegia. Bokan zergia egin behar dugu biztan da, nau Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. zortzi, benan elburua ez da izaita bost klon, klon edo bost antzeriztzen zinez perfektuak behar. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.